Nova Acropolo, dua parto. En la retejoj de la Nova Acropolo trovigas quelcae demandoi cae respondoi, kiwi interesis ancao min. Mi cerpis ilin el angla lingva retejo. Kiel la agadoi de IONOA, Internazia Organizo Nova Acropolo, estas financatae? nova acropolo havas malcentran finanzan sistemon, cun regulae exterae controloi. Giai inspesoi cae finanza dauri povu pasigas sur quar colonoi. Uno, cursoi pri treinado cae vendoi de culturae productoi faritae in niai centroi. Du, ciui membroi pagas monatan cotizon, quiu raitigas ilin partopreni ciuin activezoin de la asocio, cae aliri la internazian reton de culturae centroi de IONOA. 3. La subteno fare de volontuloi cune con tre malgranda nombro da efficae administrae dungitoi. 4. Subteno cae sponsorado fare de privatae firmaoi cae aliae institucioi. Ciu io noa estas ligita al io religia au mistica organizo? Ne. La fondai principoi postulas respecton alla diversae instituciigitae formoi de religio. Ni estas convicitai che malclerezzo cae fanatichezzo nur generas per forton cae malamon in la nomo di Dio. Tial ni invitas la lernantoin fari de talan comparan studon, kiu helpos generi ligoin de compreno anstato muroin de apartezzo. Ni credas je Dio, cae respectas la malsaman religia in formoen di niei membroi, cae tio ebligas che nova Acropolo existas cae prosperas en cristanae, kudhanae, islamae, cae ainae aliae landoi. Ciu nova Acropolo estas mal dextra o dextra organizo. La studado pri historiae cicloi cae pri la filosofiae principoi de la cerciado de justa socio estas parto de nia educa programo. Ciel ce religio, ni credas, che fanaticae cae mal pensmanieroi nur generas per forton cae apartetson. Dum profunda studo pri historio, cae pri pensado pri gi, provisas individuoin per iloi de toleremo cae comprenemo al aliae cun civitanoi. Niae socioi besonas civitanoin cui volas cun labori por la comuna bono, preter ia ein politica prefero. La nova Acropolo havas multan activetsoin. Por tiui, kiwi ne volas partu ilin, exemple ce esti cursoin, existas interesai cae bonae prelegoi en YouTube. Prelegoi kiwi estis farita in certai landoi cae in ties lingvoi. Mi vidis, che existas pli ol quindec franz lingvae prelegoi exemple pri la povo de la simboloi Nietzsche la sercio de eternetzo Einstein filosofio de la cosmo la mistero de Osiriso Tibeta budismo felicio ca interno el revigio magio povo ca spiritetzo en antiqua Egiptio la filosofia voyaggio de la princeto mi spectis cae tre shatis la lastan prelegon, cae mi vola specti pliaen. Bedaurinde, mi ne trovis in YouTube, au in apartae reteioi, prelegoin di Nova Acropolo in jenae lingvoi. Angla, Germana, Hispana, Itala, quancam la organizo existes in decvar Italae urboi, cae estas quelcae ita lingvai videoi in YouTube. Ancao la heimlando de la fondinto, argentino, ne disconigas prelegon in la interreto. Cae la samo validas por Hispanio, Anglio, cae Usono. Contraue, la Brasila nova acropolo estas tre malavara cae disponigas granda nombron da portugallingvae prelegoi, faritae de quelcae filosofoi. Uno e la filosofinoi, quiu ne nur havas amplexegaen cae profundaen conoen, sed ancao mirindan capablon transdoni ilin, preleges exemple pri la sep universala legioi, kiel vivi la miton, sep prelegoi. Gandhi, cae la filosofio de Pazzo, Leonardo da Vinci cae la filosofio de la Renesanzo, instruoi de Budo, filosofiae commentoi pri la Bhagavad Gita, Bardo Todol, la tibetana libro de la Mortintoi, la ringo de la Nibelungoi, simbolismoi de la Norda mitologio, la ora versoi verso de Pitagoro. Homa consio cae arte farita intelligentezzo. La homa evoluo lau la orienta traditio zeno. Filosofia e commento e pri la miserulo. La povo de la imago. La profeto de Gibran Khalil Gibran. Dexes prelegoi. Odiseado, filosofia e commento e pri la epopeo de Homero. Lumo su la voio. Se prelego e pri la samnama libro. Cio estas la smeralda tabulo. La etico la confucio. Matrix, matrizo, calamito de la cavo. Aliae di prelegantoi ancau faris cae faras bonain prelegoin, exemple pri la saggio de antiqua Hindio, Romia saggio, la stoicistoi ca la arto vivi, filosofiae commentoi pri Don Quixoto el Mancho, la secreto de la templanoi, la respublico de Platono, celta mitologio, la mito de regio Arturo. Ciu tiae temoi interesas vin? Bedaurinde, la prelego esas nur in la Portugala.